Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 5-ն է, տարվա 5-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1915 թվականի հենց այսօրն է եղել Պորտ Արտուր Բերթի կապիտուլյացիան ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ։ 1919 թվականի հենց այսօրը Կարմիր բանակը գրավեց Վիլնյուսը։ Նույն թվականի նույն օրը Բեռլինում սկսվեց Սպարտակիստների ապստամբությունը։ 1769 թվականի այսօրը շոտլանդացի ինժեներ Գյուտարար Ջեյմս Ուատը արտոնագրեց շոկեքարշիչը։ 1941 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ լիբիական օպերացիայի շրջանակներում բրիտանական զորքերը ջախջախեցին իտալական զորքերին Լիբիայի Բարդիա քաղաքի մոտ։ 1956 թվականի այսօր Անտարկտիդա հասավ առաջին խորթային գիտահետազոտական աշավախումբը։ 1968 թվականի այսօրը Չեխոսլովակիայում իշխանության եկավ Ալեքսանդր Դուբչեկը, ով նախաձեռնեց Պրահական գարունը։ Այսօրը ծնվել են 1823 թվականին մեքսիկացի փաստաբան, պրոֆեսոր, ժուրնալիստ եւ պետական գործիչ Խոսե Մարիա Իգլեսիասը։ 1876 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 1877 թվականի հունվարի 23-ը նա եղել է Մեքսիկայի նախագահը։ 1846 թվականին է ծնվել գերմանացի գրող եւ ֆիլիսոփա Ռուդոլֆ Քրիստոֆ Էյքենը։ 1908 թվականին նրան շնորհվել է գրականության Նոբելամրցանակ ճշմարտության նրա անկեղծ փնտրտուքների համար, նրա մտքի թափանցող ուժի եւ նրա լայն մտահորիզոնի եւ ոճային այն տակ եւ հզոր ներկայացման համար, որոնց շնորհիվ իր ստեղծագործություններում նա զարգացրել է կյանքի իդեալիստական ֆիլիսոփայությունը։ 1891 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ մանկավարժ եւ բանաստեղծ Վաղինակ Բեկարյանը։ 1900 թվականին հայ կոմպոզիտոր, խմբավար, մանկավար, Խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Մարտին Մազմանյանը, 1906 թվականին հայ խորթային կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Աշխոտ Սաթյանը, 1910 թվականին հայ նկարիչ Խորթային Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Արմեն Չիլինգարյանը։ 1910 թվականի այսօրն է ծնվել հայ արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ, Խորթային Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Գարեգին Բեսը։ 1911 թվականին հայ դերասան Խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, Խորթային միության պետական մրցանակի դափնեկիր Գևորգ Աշուկյանը։ 1913 թվականին հայ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Խորթային Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ Սալոմե Արեշյանը։ 1919 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծուհի եւ հասարակական գործիչ Սիլվա Կապուտիկյանը։ Սիլվա Կապուտիկյանը ծնվել է Երևանում, Վանից գաղթած ընտանիքում։ Սովորել է Երևանի Կրուպսկայի անվան միջնակարգ դպրոցում։ 13 տարեկանում գրել է առաջին բանաստեղծությունը պատասխան Թումանյանին, որը 1933 թվականի դեկտեմբերին տպագրվել է Պիոներ կանչ թերթում։ Նրա հայրը Բարունակ Կապուտիկյանը ազգային գործիչ էր, խմբագրիչ, որը մահացել է 1919 թվականին դստեր ծննդից ամիսներ հետո, խոլերայից։ 1936-ից 41 թվականներին Սիլվա Կապուտիկյանը սովորել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում, այնուհետև սովորել է Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում։ 1945 թվականին լույս է տեսել օրերի հետ բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն, այնուհետև նա հրապարակել է 60-ից 70 գիրք՝ բանաստեղծություններ եւ արձակ, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, վրացերեն, լիտվերեն, ուկրաիներեն, թուրքերեն եւ այլ լեզուներով։ 1952 թվականին իմ հարազատները բանաստեղծությունների ժողովածուի համար դարժանացել է Խորթային միության, իսկ այնուհետև նաև Խորթային Հայաստանի պետական մրցանակների։ Նույն թվականին ստացել է նաև իտալական Նոսի դիեգրական մրցանակ, ունի մանկական ստեղծագործությունների մոտ 40 հրատարակություն։ 1970 թվականին արժանացել է Խորթային Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործչի, 1980 թվականին Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր աշխատողի, ապա Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչումների։ 1998 թվականին Քեմբրիջի միջազգային աշխարհագրական ինստիտուտի կողմից ստացել է տարվա կին տիտղոսը։ Պարգևատրվել է բազմաթիվ մեդալներով ու շքանշաններով։ Կապուտիկյանը շատ է գրել հայրենիքի հայոց լեզվի հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին։ Նրա գրական ձիրքը հանդես է եկել պատանեկան տարիներից, իսկ երիտասարդական տարիներից ձևավորվել է քաղաքացիական ուղղվածությունը։ Նա դարձավ իսկական խորթային գրողի կերպար, գրելով այդ տարիների գուսակցության գաղափարախոսության ամբողջ պատասխանատվությունը։ Կապուտիկյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, ունի ռուսերեն ավելի քան 20 ժողովածու։ Այսօրը ծնվել են 1920 թվականին հայ երաժիշտ եւ մանկավար Գևորգ Արմենյանը, 1926 թվականին հայ բանասեր լեզվաբան արևելագետ Գեորգ Գինալբանդյանը, 1933 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Գարի Ռաշիդյանը։ 1936 թվականին հայ բանաստեղծ Ռաֆայել Սահակյանը, 1936-ին հայ խորթային դերասան եւ ռեժիսոր Պավել Արսենովը, 1942 թվականին հայ ախտաբան ֆիզիոլոգ Ազատ Ենգիբարյանը, 1949 թվականին հայ երգչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գայանե Նարսիսյանը, 1949 թվականին հայ ազատամարտիկ Ռոբերտ Խաչատրյանը, 1950 թվականին պետական եւ քաղաքական գործիչ Վասիլի Աթաջանյանը 1950 թվականին հայ նկարիչ Այսեր Մաթևոսյանը, 1953 թվականին էստրադային ջազ երգչուհի Զարատոնիկյանը, 1954 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ քանդակագործ Լևոն Բեյբությանը, 1955 թվականին հայ դիզայներ նկարչուհի Կարինե Գլոյանը։ Այսօրը տոնում են Սերբիայում եւ Չեռնոգորիայում այսօր Տուցին Դանն է։ Այսօր հունվարի 5-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 360 օր։